вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у дайце мне кропку апоры і я перакулю свет. Гэтыя архімедавы словы найлепшым чынам апісваюць кардынальныя перамены ў грамадскім жыцці краіны, усенародны ўздым і змену аўтарытарнага ладу на дэмакратычны паварот ад савецкай мінуўшчыны да заўтрашняга незалежнага існавання. Дайце мне кропку апоры. пытання ўсенароднага ўздыму і перамен у Беларусі гэта пытанне веры бо на праўду не могуць аб'яднаць народ і прымусіць яго выйсці на пляц ані грошы ані Еўропа ані Масква воля лідара значыць шмат але таксама не ўсё мусіць настаць агульнай для ўсіх момант ісціны калі адзіным для ўсіх стане жаданняў убачыць перспектыву немагчыма бясконца жыць толькі гэтым днём Менавіта агульная вера ляжыць у падмурку ўсеагульнага ўздыму Прычым тут гаворка не пра рэлігію, а пра адзінства веры ў тое, што нас яднае. Выйсці на пляц, радавацца адзін адному, а ўрэшце стаяць да канца, гэта занадта глыбокія пачуцці і матывацыі, каб іх можна было растлумачыць толькі тым, што гэты кіраўнік надакучыў і мы хочам іншага. беларусы як нацыя шмат чаго страцілі за мінулыя 10 гадоў але сярод такіх бачных стратаў як дзяржаўная дэ-факта мова як беларуская школа або нацыянальная сімволіка былі і нябачныя таму пра іх асабліва і не гаварылі найперш я маю на ўвазе гістарычную сведамасць нацыі то 15 гадоў таму пра гэта пісалі і казалі бадай што ўсе і ўсім было зразумела што гэта такое сёння пра гістарычную сведамасць нацыі на грамадскім узроўні не гаворыць ніхто тым больш не раскрываюць сам панятак што гэта такое і не таму што яно стало неактуальным а таму што разам са стратай гэтай самай гістарычнай сведамасці было страчана і разуменне таго навошта яна трэба у між тым гаворачы пра адзінства веры ў тое што нас яднае это значыць пра тое што можа вывесці беларусаў на пляц я меў на ўвазе якраз яе гістарычную сведамасць бо менавіта з яе і бярэцца тая агульнасць веры і жадання стаять до да конца дайце нам кропку апоры а пісьменнік Уладзімир Арлоў называе гістарычную сведамасць галоўным складнікам сведамасці нацыянальнай. Гісторык Валянцін Грыцкевіч кажа, што гэта гістарычныя веды, прасякнутыя каштоўнаснымі элементамі. А гісторык Геннад Саганович называе гістарычную сведамасць галоўнай прыкметай этнасу. Нарэшце нямецкі гісторык Тэадор Шнайдер, чый артыкул так і называецца гістарычная сведамасць і палітыка, пераводзіць гаворку ў плоскасць нашай сённяшняй размовы цытую наша трывога за будучыню існуе такая рэч як палітычная дзейнасць на падмурку гістарычнай сведамасці але існуе таксама такая рэч як палітычная дзейнасць для гістарычнай сведамасці выкананне гэтай задачы ляжыць на ўсіх у хто мае пачуццё адказнасці за ўмацаванне гонару і годнасці існавання чалавецтва у будучыні конец цытаты словом у нашым сённяшнім прадчуванні пераменаў трэба бачыць ужо не спадзеў на цуд а канкрэтны план а менавіта вяртанне гістарычнай сведамасці нацыі ні тыя, хто за Лукашэнку, ні тыя, хто супраць, ні сам Лукашэнка не здолеюць уцямна сказаць, дзе мы ўсе знаходзімся і хто мы ўсе такія ў гістарычнай перспектыве. Што нас як нацыю яднае. Натуральна, сітуацыя гэтая штучна створана аўтарытарным рэжымам і дазваляе яму трымацца за ўладу. Але гэта таксама і аб'ектыўная асаблівасць сённяшняй беларускай гісторыі. Няма другога пункту праекцыі. Таму гісторыя не ўспрымаецца як гісторыя. Радыё Свабода вострая брама. Беларуская гісторыя ў масавым уяўленні выглядае ўсё больш няпэўна, як люстэрка ўсё больш няпэўнай сучаснасці. Слухаю спрэчку двух журналістаў пра ролю беларускай майстроўні ў гісторыі краіны. Тое, што з гэтай студэнцкай суполкі ў застойным бсср-аўскім менску чвэрць стагоддзя таму пачаўся легальны адраджэнскі рух ясна. Майстроўня была першай і стала адпраўным пунктам для пазнейшай талакі пасля БNF для падобных суполак у іншых гарадах краіны. Але што з таго? Самога гэтага першародства недастаткова, каб гаварыць пра ролю ў гісторыі чаго дамаглася майстроўня, які ўнесла ўклад, што змяніла. Яна бясспрэчна пашырылася як імпульс. Падобных да майстроўні стала шмат па ўсёй Беларусі, але і мэты перад імі засталіся тыя самыя, недасягнутыя. А гэта значыць, што не ўспрымаецца майстроўня як гісторыя. Рэч не ў тым, што мінула няшмат часу. Да прыкладу віленскія падзеі 15гадовыя даўніны, пра якія ў вострай браме ішла гаворка месяц таму, як гісторыя ўспрымаюцца, а майстроўня не. Яе аналягі ў суседніх краінах даўно запакаваныя ў кнігі мемуараў, энцыклапедычныя дэфініцыі, дакументальныя фільмы. Успрыманне гісторыі гэта індыкатар таго стану, у якім жыве грамадства. Віленскія падзеі змянілі літву, якая пасля іх стала зусім іншай краінай, а ўсё, што ім папярэднічала, стала гісторыяй. А выселкі майстроўцаў, якія перараслі ў цэлы рух, пакуль што свае мэты не дасягнулі яны не сталі гісторыяй значыць Беларусь працягвае жыць у антуражы савецкіх парадкаў і прапаганды няхай сабе замест дарагой камуністычнай партыі ва ўсіх дасягненнях маячыць постаць дарагога прэзідэнта сутнас на гэта ўсё тая ж бсср у якой сёння ствараюцца новыя майстроўні з тымі самымі мэтамі і з тым самым неафіцыйным статусам у грамадстве і з тым самым апазіцыйным адценнем якое праглядаецца ў беларускай песні і ў беларускай мове удзельнікаў паспалітае ўспрыманне гісторыі гэта праекцыя сённяшняга жыцця на учорашняе. Нехта скажа, што за саветамі жылося лепей, бо была лепшая апека з боку дзяржавы. А нехта скажа, што жылося горш, бо нельга было свабодна выказаць сваю думку. У кожным выпадку прысутнічаюць два пункты сёння і учора. А калі аднаго з пунктаў няма, дык і праекцыі няма. Нехта па-ранейшаму цешыцца апекай з боку дзяржавы, а нехта наракае на адсутнасць свабоды слова. Музыка масавай свядомасці беларусаў няма гэтай праекцыі, А гэта значыць, што нічога і не адбылося за гэтыя чвэрць стагоддзя ў нашым жыцці, нічога істотнага, што датычыла б усіх нас. Нейкія змены былі пазначыліся, але не развіліся. Таму падзеі 25гадовыя даўніны і не сталі ў нашай агульнай свядомасці гісторыяй. Дзяржаўная прапаганда ўсімі сіламі падтрымлівае гэта адчуванне часу, які спыніўся за брэжневым ці яшчэ нават засталеным. Поспехі беларускай эканомікі дасягаюцца пры братэрскай дапамозе рассеі, а прошукі шпіёнаў і іх мясцовых падбрэхічаў інспіруюцца з захаду, які, натуральна, загнівае. радыё свабода вострая брама беларуская гісторыя ў масавым уяўленні выглядае ўсё больш няпэўна як люстэрка ўсё больш няпэўнай сучаснасці у Наша адчуванне гісторыі абстрактнае, бо базуецца не на вехах гістарычнага шляху нашай нацыі і краіны, а на прыватных зменах прыватнага жыцця, на шляху кожнага ад маленства да старасці, а таксама на той гістарычнай праекцыі, якую стварылі іншыя народы і краіны. Мы сапраўды ўспрымаем падзеі, звязаныя з гулагам або другой сусветнай вайной альбо з распадам ССР як гісторыю, але як гісторыю абстрактную бо яны сталі гісторыяй, але не тут, не ў нас. Гэта недзе іх ужо прайшлі, праехалі, далі ім ацэнку і самае галоўнае адарваліся, ад іх дыстанцыяваліся, сталі іншымі. Тым часам мы карыстаемся гэтымі чужымі здабыткамі, не маючы прытым на ўвазе канкрэтыкі сваёй нацыянальнай прыналежнасці да тых з'яваў і падзеяў. Гулах для нас гэта сібір, беламор канал, лубянка. Нашы ўласныя курапаты нехта з усіх сілаў стрымлівае ад таго, каб яны сталі нарэшце у масавай свядомасці кропкай апоры пунктам праекцыі гісторыі. Мала хто ведае, што нашы родныя прадпрыемствы ось той жа менскі аўтазавод. Таксама ўваходзілі ў сістэму гулагу і бачылі ніяк не меншыя чалавечыя трагедыі, чым згаданы Беламор канал. Але вось сустрэўся мне ў мемуарах былога сталінскага палітвязня гэты наш аўтазавод і адчуванне гісторыі кудысьці раптам прапала. Там у яго страшны расповед, як з рыштаванняў упала бетонамяшалка і забіла сабою некалькі зэчак, а ў мяне ў душы замяшанне. Ведаеце, што прапала, дзіўна сказаць, прапаў давер. Там, дзе пра краснаярскі край веру, а дзе пра менскі аўтазавод, нешта не клеится. Ды не можа такога быць, нібы ўторыць мне абураны ветэран. Ніхто ў нас нікога незаконна не расстрэльваў, гэта ўсё немцы, нашы чэкісты кгбісты заўсёды былі разам з народам. Правільна адказвае ветэранам прэзідэнт. Мой бацька таксама загінуў на вайне. Прэзідэнт нагадаю з 1954 году. вайна, якая жорстка прайшлася па прыватным лёсе кожнай беларускай сям'і у агульнай народнай свядомасці таксама існуе як абстракцыя. Яна таксама не стала гісторыяй. А што тады рабіць з кнігамі Адамовіча і быкова ці вось з фільмам Андрэя Кудзіненкі акупацыя містэрыі. Там жа давер прысутнічае, усё клеіцца і замяшання няма. Але звярніце ўвагу і адамовічы быкаў старанна ізаляваныя ад агульнай народнай свядомасці, а кудзіненкаў фільм папросту забаронены для распаўсюду ў Беларусі. Гэта як з гулагам на менскім аўтазаводзе. Таму як і гулаг, другая сусветная вайна для нас сваёй уласнай гісторыі не стала. Дакладней мы, беларускае грамадства, не сталі тым, адносна чаго вайна б ператварылася ў нашу гісторыю. Напэўна, уся справа ў тым другім пункце праекцыі. Я прывёў прыклад з літоўскімі падзеямі 15гадовыя даўніны, калі 300 тысяч няўзброеных людзей выйшлі супраць танкаў бараніць свабоду. Сёння гэты дзень 13 студзеня ў літве афіцыйны дзень абаронцаў незалежнасці. Ён у школьных падручніках і ў свядомасці кожнага паспалітага літоўца, які ведае, што тады ён мог жыць пад лепшай апекай дзяржавы, але далёка не ўсё, што хацеў мог сказаць у голас. Цяпер давайте ўявім, што ў выніку нейкіх пертурбацыяў у літву вяртаюцца савецкія парадкі. Натуральна, дзень абаронцаў незалежнасці выкідаецца з календара, як у Беларусі быў выкінуты дзень незалежнасці 27 ліпеня. Сама падзея выкрэсліваецца з падручнікаў, як у нас былі выкрасленыя згадкі пра 25 сакавіка. Казаць пра гэта ў дзяржаўных медыях забараняецца, а іншых медыяў папросту няма выніку з агульнай народнай свядомасці прападае вось гэты пункт праекцыі і падзеі 15гадовыя даўніны перастаюць успрымацца як гісторыя і адваротны варыянт у Беларусь вяртаецца свабода слова а ў падручнікі і на тэлеэкраны вяртаецца праўда тады і майстроўня і мінулая вайна і гулах становяцца пунктамі праекцыі пройдзенай гісторыі у нацыі з'яўляецца адчуванне свайго ўласнага гістарычнага шляху. Радыё свабода вострая брама. Беларуская гісторыя ў масавым уяўленні выглядае ўсё больш няпэўна, як люстэрка ўсё больш няпэўнай сучаснасці. Музыка якая-небудзь гістарычная падзея з'ява альбо постаць можа ўспрымацца народам як вяха на гістарычным шляху пасля перастаць успрымацца пасля зноў у Усё залежыць натуральна не ад падзеі з'явы ці постаці, а ад нас ад таго стану, у якім у дадзены момант знаходзіцца грамадства. Згадаем кастуся каліноўскага. гадоў 25 таму ён успрымаўся як нацыянальны герой Беларусій гадоў 15 назад як нацыянальны герой нумар адзін. Нават ордэн каліноўскага з'явіўся сярод дзяржаўных узнагародаў. Сёння ордэн ліквідаваны і пастаўленая задача каліноўскага забыць. Але ці можа народ сілай дэкрэту мажна ўладцы забыць свайго нацыянальнага героя? Вядома ж не. Мы толькі зноў страчваем яго ў сучаснасці, губляем другі пункт праекцыі, а значыць, зноў апынаемся з ім разам у адным часе. І словы каліноўскага, сказаныя ім 150 гадоў таму, зноў будуць гучаць з абсалютнай актуальнасцю так і недасягнутай мэтай. карціна ўвогуле добра знаёмая. У тэлевізары ўсё больш настойліва сыходзяць з канвейру белазы і чэкісты кагэбісты ўсё спрытней выкрываюць замежных шпіёнаў а дапытлівыя маладзёны ўсё з большым імпэтам перадаюць адзін адному палымяныя словы каліноўскага якія так уражваюць сваёй праўдай што ў выніку прыводзяць да ўзнікнення новых майстроўняў гістарычная сведамасць як і чвэрць стагоддзя таму сыходзіць у падполле А паколькі яна мае свой закон захавання энергіі, дык чым больш рашуча яе з публічнага поля выгнятаюць, тым больш моцна яна ўрэшце здэтануе. 25 гадоў таму яна выплеснулася масавым захапленнем гісторыяй. Кніжны бум у Беларусі праходзіў тады пад знакам гістарычных раманаў Караткевіча. Тое, што сёння нішто не абяцае кніжнага буму, зусім не значыць, што жаданне ўбачыць перспектыву у людзей меншае, бадай наадварот яно большее і таму рано ці позна знойдзе сабе больш эфектыўны выхад напрыклад тыя мірныя рэвалюцыі што адбыліся на постсавецкай прасторы гэта выплеск той самай энергіі што і масавае захапленне гісторыі чвэрць стагоддзя таму праз які бум гэтая прыгнечаная энергія гістарычнай сведамасці выплеснецца ў сённяшняй беларусі пытанне часу а напэўна вы заўважылі што ў сённяшняй перадачы такія абстрактныя быццам з'явы як гістарычная сведамасць праўда давер гучаць нібы сынонімы сапраўды адчуванне гістарычнай перспектывы і праўда пра саміх сябе, а ў выніку і давер да гістарычных фактаў гэта ў разуменні цэлага грамадства паняткі блізказначныя. Мы не давяраем таму, што не стала нашай гісторыяй. Тым часам афіцыйныя прапагандысты ствараюць для беларусаў фантомную прыдуманую гістарычную сведамасць, прывязваючы яе да тых абстрактных для нас паняткаў, якія сапраўды сталі гісторыяй у суседняй рассіі але для нас беларусаў застаюцца неапісанымі і незразумелымі як да прыкладу лінія сталина гераічная абарона якой на нашай зямлі не было ў рэальнасці як Фелікс дзяржынскі наш зямляк і прыклад для нашых сучасных чэкістаў ці як Анастасія слуцкая гістарычная даставернасць якой трымаецца хіба што на персоне занятага ў гэтым фільме маскоўскага стрыптызёра пра якога мы ледзь не штодня чытаем у газетах адміністрацыі прэзідэнта як тут не паверыць у сталіна дзяржынскага і анастасію Праўда не ў нашым беларускім гістарычным кантэксце якога яшчэ няма у калі ж казаць пра нашых уласных персанажаў, дык іх імёны сціраюцца з назваў цэнтральных вуліц, як гэта адбылося са скарынам і машэравым. Іх таксама, як і каліноўскага, паступова належыць забыць, бо веліч іх геройства або здрады зразумелая толькі ў беларускім кантэксце, альбо незразумелая наогул яны яшчэ учора сімбалі нашага гістарычнага шляху і нашыя веры адпаведна у беларушчыну ці ў камунізм перастаюць увасабляць гэтую веру а мы беларусы ў выніку перастаем давяраць адзін адному а адсутнасць гістарычнай перспектывы нагадвае стаянне на адной назе. Такая пастава цэлага народа, вядома, выгадная кіраўніку, які ўсю ўладу ў краіне звёў да сваёй персоны. Але рана ці позна народ пачынае ўсведамляць нязручнасць і карыкатурнасць свайго становішча на адной назе. І тады на змену чаканню цуда прыходзіць прага перамен. Як сказаў Архімед, дайце мне кропку апоры, і я перакулю свет. Музыка